pitanje razvoda braka i da li e, svi imami imaju istu, isti stav, odnosno proceduru, sestri je izašao i det posle prvog puštanja, a da je muž nije povratio, sada pita da li je moguće nastaviti brak i pod kojim uslovima, recite nam nešto o otpremnini puštene žene. Nam, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Znači, suprug, ako je razveo suprugu, u njenom idetu inaži ima pravo na njen povratak bez svjedoka i novog vjenčanja. Ako iste kao idet, onda znači, žena postaje slobodnom i svako drugi znači, ima pravo na da je vjenča. Ona ako želi da je ponovo vjenča, znači onda mora ponovo obnoviti vjenčanje u svjedoke i staratelja i sve ono što je vezano za prvobitno vjenčanje. A kada je pitanje otpremnina, Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži znači, od roba kad dođe do razvoda da najljepši način otpremi suprugu kako na takav način upravo spram one svoje mogućnosti ne bi zakinuo pravo i hak onoga su, suživota koji je bio zajedno među njima.